Крістіан Сент-Томас біноклі. Цейсівські біноклі. Бо адмірал Роланд любив, щоб усе було надійне. За останніми деревами великий сніговий замет затуляв їм поле зору. На ліктях та навколішки, сховані із ніг до голів маскувальними костюмами, вони подолали останні фути. Краєвид, що відкрився внизу мав справді казковий вигляд. Неймовірно прекрасна картинка з неймовірно прекрасної казки з тридесятого царства чудесних снів, царства найдивовижнішого і найшляхетнішого з усіх, які знали люди від часу, коли брат уперше підняв руку на брата. Царство якого не буває, подумав Сміт. Але ось воно, ось це золоте царство, якого не буває домівка найжахливішої організації в світі німецького гестапо. Долина мала форму глибокої миски, відкритої на північний бік, з похилими горбами на схід і захід та величезною масою гори Вайшпіце півдня. Картина фантастичної краси. Друга за висотою гора у Німеччині 9710 футів. Вайсшпіцце лиховісно вивищувалася над долиною. Ранкове сонце сяяло на її сніговій шапці, круті лінії схилів чітко вимальовувались на тлі чистої блакиті неба. Вгорі недалеко від конічної вершини, виднілася низка чорних скель. Десь там були урвища, із яких Сміт його люди спустилися цієї ночі, а нижче широка стіна, якою закінчувалось плато, де вони ночували. Навпроти місця, де вони тепер лежали, майже на такій самій висоті, був сам шлос Адлер, Орлиний замок. Назва йому пасувала неприступна фортеця, кам'яне гніздо між небом і землею. Трохи нижче від того місця, де схили Вайсшпіце, полого спускаючись на північ, починали переходити в долину, несподівано виростала на дві сотні футів угору геологічна дивовижа звана в науці вулканічним корком. Саме на ньому і збудували Шлосадлер. Північний, східний та західний боки цього вулканічного корка являли собою рівні, по суті, прямовисні кам'яні стіни, які ніби переходили у мури самого замку. Так що важко було сказати, де кінчається скеля, а де починається мур південного боку вузенький перешийок з крутими схилами з'єднував цю скелю з такими самими крутими схилами Вайсшпіцця. Сам замок також був, наче зі сну, але зі сну про середньовіччя. Сміт знав, що цей сон був не менш ілюзорний, аніж той золотий вік, коли зводили замок. Адже сталося це зовсім не за середньовіччя, а всередині минулого століття. За наказом одного не зовсім нормального баварського короля, серед численних психічних патологій якого манія величі посідала на останнє місце. А втім, божевільний чи ні, а той король мав, на відміну від своїх значно нормальніших родичів, і на їхню заздрість бездоганний смак. З ненормальними це часом трапляється. Замок додавав досконалості долині, а долина замкові. І будь-яке інше їхнє поєднання тільки псувало б увесь ефект. Шлос Адлер був побудований у формі чотирикутника, порожнього всередині. Він мав вежі та бастіони. Найімпозантніший вигляд мали дві круглі вежі, східна трохи вище від західної, на рогах північного боку замку від долини. Дві менші, хоча теж гарні.